dolciagioi post satigio. Tiun senton conas certe plei multai homoi. Post satiga mangio, oni emas ancora havi dolciagion. Por tiu deserta stomaco, povus respondetsi certai celoi en la cerbo. Ciel tion el trovis, esplorista te amo, en Hamburgo, Germanio, ce studo pri mussoi. Por la studaggio, ciu aperis en faca giornalo, la esploristoe prilumigis la reagon de mussoi pri succero. tio ili constatis che mussoi mangias desertoin tiam, ciam ili estas plene satigitae prilumigoi de la cerbo resultigis, che portio respondezas certa gruppo de nervo celoi. Tio supposigas che la deserta stomaco estas ancrita en la cerbo. La samai nervo celoi, kiwi post mangios zorgas por satezzo sento, faras ancora emon por dolciagioi. Ciam musoi estas satai, cae mangias dolciagioin, tiam tiui nervoceloi elsutas nenur messagiaen substanzoin, ciui signalas satetson, set ancao propra corpan opiaton, nome la beta endorfinon. Tiu opiato, laula la iniziatas initiatas senton de recompenso, qui stimulas la bestoin mangi ancora o pli da sucero. La mecanismo functis en la testo e iam tiam, ciam la bestoi nur perceptis la suceron, sen mangi gin. Prilumigoe ce test personoi resultigis, che ce homo la sama zerba regiono reagas pri succhero ti e trovigias chi el cemussoi multai opiato receptoroi en la proximezzo de satezzo neuronoi El evoluzia vido tio dona senson. Succero estas malabunda en la natura medio, sed gi rapide liveras energion diris la studestro. Lauli, la cerbo estas tiel programita, che oni consumas suceron ciam tiam, ciam gi estas disponebla. Ec se oni jus ne sentas malsaton. Tivi resultoi povus esti signifai por la curazzado de tro peso. Ia eam disponeblas medicamentoi kiwi blocas la opiato receptoroin en la cerbo. Sed la perdo de peso estas mal pli granda ol per peso perdigai iniectoi. Eble estas senso hava combino de diversae terapioi, diris la studestro. Tion, ni tamen ancora devas prilumigi.